awa ɗum noon o wi fa amma man uutiya amma omo junnitiroya kitabahu deftere kuuɗe makko ɗen deftere ka golleji makko ɗin fo windi ɗon on mo junnitiroya ɗum ɗon biyaminihi ka junngo makko ñaamo